mwazze mutya basebenebanya abatuuliriza muzuukuke saawa zaawezedda ez'okuzuuka saa kumi n'emu mbabuuzaako era nga mbalamusa nembeebaza gye mukola era nembakulisa okutuuka kunaku lwaleero nga tukomekkereza sabbiiti yawi eh, sabbiiti eno eh? bingi bibaddemu ebyenjawulo naye twebaza mukama katonda olwebyo byonna ebirimu abagenda okufuniramu ebirungi tubebalizaako abafuniddemu okusomozebwa okwenjawulo tubakwasa mukama katonda abawa ekisa kye njagala okusooka okwebaza katonda era tusobozeseza nate okuwuliziganya amaca g'olwaleero nemwebaza ku lwammwe ate ne ku lwange olw'ebyo ebirungi byatukolera sife tusaanidde wabula ekisa kino okwagala kwe bitusobozesa njagala okukulisa eh, abayizi bonna abaatikkiddwa esabbiiti eno wali emakerere mwebale okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe obwabasindisaayo mu matendekero naye nga bwe nabategeeza emabegako nti univesity omulimu gwayo kukuwa digiri lwe lupapulo olwo lwe bakuwa oba gwe lwoyita transcript ne certificate ensi yekakasa olupapulo olwo univesity si yekakasa nti olina digiri yunivasite ekuwa olupapula olwo olulaga nti omazeeyo emyaka egyo egikusobozeseza okukomekkereza essomo eryo ensi yeteekamu sitampu ekkiriza nti ddala bye wasoma yunivasite byekuwadde bituufu kyovaolaba kye tuyita education mu mulembe gwaffe kyakyuka si byebyo byoba otendekeddwa oba byosomye wabula kyebayita education ekyasigadde e, e, e, mu bwongo obwo ngaomaze okwerabira lecture zonna zewabeeramu oba ebintu byonna byebakusomesa mu myaka esatu oba ena oba etaano oba ebiri oba ogumu ku ssaawa zino kyosobola okukola nga tonnalaga lupapula lwo ye education yo kati bwubanga tolina kyosobola kukola nga tolaze lupapula kitegeeza gwe yunivasite mu kifo kyaggwe okugiyitamu yeyakuyiseemu okusomozebwa okukwolekedde nti ate eno gye tuli bwogezesa okubwa ensi ekukuba naye ate mu kutukuba mwe tujja amasomo ag'enjawulo tubaniriza mu nsi ejjudde emikisa emingi newankubadde nga egisinga kujo gyekwesa ate mu kusoomoozebwa tulina emitwalo egisoba mu 25 egy'abaana abalina diguri ku mitwe era njagala okukujjukiza nti essomo lye wakoze waliwo abakusooka enkumi n'enkumi kyokka ate era bwe babadde babatikkira waliwo bwe batikkidde abali mu bikumi ngaera nawo bakoze essomo lyerimu naawe ly'okoze ate era nkujjukiza nga nkukakasa omwaka guno nga tegunnaggwako waliwo abalala abajja okufuluma n'essomo lyerimu gwe ly'okoze n'omwaka ogujja ekyenjawulo nange sikimanyi ekiri wakatiiwo n'abantu abalala bakusooka okusoma essomo eryo kiri eriggwe oba obuvunanyizibwa bubwo okunoonya ekyo ekigenda okukwawula mu nsi ekikwawula ku balala si byosomye ekikwawula ku balala byebyo byosobola okukola mu nkola gyosobola okubikolamu nga bo tebasobola kubikola ebbanga lyonna kyovudde olaba nti tuzze tubasaba mufube nnyo nga bwe musobola okuzuula ebintu ebibawula ku balala era njagala okubuuzaako ku <clears throat> bayizi ab'enjawulo abayizi b'e makere univesity abakeera okuwuliriza puroguramu eno mmanyi nti temuli kyekimu njagala okubuuzaako ku bayizi ba ndege university campara campas abayizi baffe aba muteesa wanu royal university eri mu kirumba ne wanu mu kakeeka bayizi ba kyambogo university bayizi ba university of kisubi bayizi ba nkumba university kisubi technical mike angelo njagala okubuuzaako ku bayizi ba uganda christian university emukono abayizi ba gulu university eriyo abaana b'ekibiina kyankobazambogo abaŋŋamba nti bagiwuliriza simanyi oba balimba oba kyeboogera kituufu naye mbabuuzaako ne mbeebaza okusoma era ninsaba okubajjukiza nti waliwo enjawulo wakati w'obuyigirize n'obuyivu univesity tegaba buyigirize egaba buyivu mumaliriza ne pate mugenda kuzirya kuba mwatandika okuzirya okuva luli nezigenda okubeerayo olwaleero mpitirivu nenkya mbategeeza nti muli bayivu naye ekiwa obuyivu bwammwe amakulu kwe kunoonya obuyigirize ate obuyigirize buva mu nsi tebusomesebwa mu kibiina eyafuba mu lubereberye okufuna obuyigirize mu kiseera kino anaasobola okutambula mujje eno nga mukimanyi nti eno tebatunuulira byemusomye batunuulira byemusobola kukola era ebyo byebigenda okubaawula ku balala ekirala abaana abato abaagala okukola ebingi mu kiseera ekitono ensi yeeno si nnungi nnyo kubanga omulembe ffe gwe tulimu kati abaana baagala bafune bingi mu kiseera ekitono yakatandika okukola mu mwaka gumu ayagala avuga emotoka kyebavudde bagwa ku maggwa oba oli awo n'okukola ebitasaanidde era wano wensabira abazadde nti muteeketeeke abaana bammwe nnyo okusinga okubasaba kino nakiri ate mumanye abaana bammwe bye bakola nenkola gye babikolamu bwakuleetera akakadde k'ensimbi ku nkomero y'omwezi sanyuka era weebaze wabula bw'aba afuna emitwalo abiri buli mwezi mubuuze akakadde okafunya otya kubanga osobola okusanyuka leero n'okaaba ebiseera ebiddako omulembe gwaffe gulimu abalina sente bangi ne gubaamu abagagga batono tugezeeko nnyo nga bwe tusobola okuyamba n'okuteekateeka bato baffe ne baganda baffe n'abaana baffe okufuba okulaba nti bayiga kyekitwala omuntu okutuuka ku bintu eby'amaanyi ekikula amangu kifa mangu ebintu byonna biyita mu mitendera egy'enjawulo nga mmwe bwe mwagumiikiriza ne musobola okweresa ebintu eby'enjawulo ne musomesa omwana oyo okutuuka lwe bamutikkidde koosi ye ng'emaze emyaka ng'esatu ena bwe muba mumugumiikiriza ate era bwe muba mumuteekateeka akitegeere nti waliwo ebiseera ebya buli kintu fe ekonome gyetulimu oba ebyenfuna byetulimu kituufu osobola okugaggawala osobola okukola ebitono mu myaka emitono n'obaako byofuna wabula waliwo amasomo omuntu gaafuna buli mutendera gw'abaatuuseeko mu bulamu bwe osobola okukola nofuna sente ku myaka abiri naye wabeerawo bingi byoba toyize wabeerawo wabiri mwetaano byamanyi nowasatu byamanyi nowasatu mwetaano byamanyi nowaana okutuusa okweyongerayo waggulu buli kitundu ky'obulamu bwo kyotuukako wabeerawo ebipya byoba oyize kyova olaba nti waneewaffe ku lukalu lw'abaddugavu osanga emirimu mitono nga giteekeddwateekeddwa ne giva ku mugigi ogusooka ne gigenda ku mugigi ogwokubiri olw'ensonga nti ensi ekyuseemu okuva nga bwe yali bakitaffe bwe baakulira ne bajjajjaffe baali bakimanyi nti okugagga wala olina kukola ne bwe yasomanga mu butuufu bo baafunanga emirimu nga bakyalina ku yunivasity kubanga ebitongole byabanoonyanga naye ne bwe yabanga asomye yakimanyanga nti okufuna ssente alina kukola <clears throat> kituufu ensi ekyuseemu nti luli baakolanga ebitundu nkaaga ku kikumi oba ataano baakolanga ebitundu kinaana ku buli kikumi ne babaako ebintu byabwe bye baalowoozanga ebitundu nga abiri kituufu ekyasa kikyuse nti omuntu olina okulowooza ennyo nga tonnakola ne kiba nti okukola ennyo tekikya <clears throat> tekikyakakasa nti onoofuuka kyoyagala okufuuka oba onoofuna ensimbi naye ate mu nnono ezo ne mubaamu zetusubiddwa oba zetubuuse ne tutaziteeka mu baana bakitegere nti okuzimba omusingi okubaako wootuuka wabeerawo emitendera gy'oyitamu era kitwala ekiseera nsaba okubategeeza nti kitwala ekiseera okuzimba obugagga bwetaaga obumalirivu bw'amaanyi bwetaaga obugumiikiriza obususe bwetaaga okwewaayo mu ekyo kyokola bwetaaga okwefiiriza bwetaaga okulumwa neweeresa bye waalibadde okola oba obeera nabyo mu kiseera kino osobole okubiteekerateekera mu kiseera ekijja ate biwangaalewo kale ekiri e kampala bwobeera muzadde ng'oli ku rediyo owuliriza oteekwa okumanya nti abaana bammwe boolekedde ensi ejjudde okusoomoozebwa okusooka ejjudde endwadde nejjudde ebizibu ebyenjawulo bw'omusindika okunoonya ssente muwa ekiseera ate tolekera awo kumuteekateeka nakwogera naye buli kaseera ategere nti ebirungi birungi naye ebirungi babikolerera kubanga buli lwofuna ekyobwerere mu nsi wabeerawo ekiseera ekyokukisasulira osobola okukisasuza obulamu bwo osobola okukisasuza ebiseerabyo byonna eby'omu maaso oba osobola okukisasuza ebintu eby'amakulu mu bulamu bwo n'obifiirwa osobole okubeera n'ebyo ebitono emabegako twagamba nti waliwo enjawulo wakati w'obwagazi ebyo by'oyagala nebyo wetaaga waliwo byoyagala nebyo wetaaga kituufu oyagala ssente empikirivu obungi ekibuuzo kibeera ozeetaaga mu kiseera kino kituufu oyagala ekyemisana okirye mu wooteeri esinga okuba ey'ebbeeyi mu kampala naye wetaaga okulya ekyemisana muwoteeri esinga okuba ebbeeyi kampala buli kanaku kituufu oyagala emmotoka naye wetaaga emmotoka eyo mu kiseera kino oba bwogifuna egenda kufuuka omuziziko mu bulamu bwo okusobola okugenda mu maaso si kirungi kweyagalako katono ate n'obonaabona emyaka egiddako abatusookawo bagamba nti zikusooka kirungi n'okakaalukanamuko naye n'oteekateeka omusingi ogw'essanyu oba oli awo ogusobola okutambula okuva ku mugigi gwo generationi yo okutuuka ku mugigi oguddako ekyokutunula okumpi kyekireese ensi okufaanana nga bwefaanana nti abantu batunuulira leero wiiki ejja n'omwezi ogujja abo katonda bawadde ekisa ekitonotono ne batunuulira omwaka ogujja bantu batono abatunuulira ebiseera ebisukka okubeerawo kwabwe ne basobola okuteekerateekera emigigi egiddako bannaffe abayindi kino bakiyiga nnyo ne bakitegeera nnyo kyova olaba era nsiiba ŋŋamba abazadde wano bwe mba nfunye omukisa okubasisinkana nti abayindi si banaku balina ssente wabula weebuuza ekintu kimu tebalina busobozi butwala baana mu bisulo bwe baba nga babuyina lwaki tebabatwala mu bisulo ebisulo si bibi birungi okuteekateeka omwana naye lwaki bo mu nnono yaabwe tebatera nnyo kwanguyizibwa oba kwanguyirwa mbeera ya kutwala abaana mu bisulo kubanga bo mu nnono zaabwe baagala omwana ave buto nga ateekebwateekebwa okukola kyava atambuza ebigere okuva ali ku old kampala olweggulo naddayo natuula mu dduuka ne bamulaga bwe basuubudde ne bwe batunze naye ne yeetaba mu kukola ekiseera kigenda okutuuka nga mukadde we avuddewo oba atambudde ngaomwana amanyi bulungi nnyo ekikolebwa ebintu gye bigulwa bigulwa sente bimeka bituuka bitya wano abiyingiza atya mu dduuka abitunda atya atambuza atya edduuka mwali kakati noffe wano abafunye ku ssente tebalina nnyo na budde bubeera n'abaana babateeka mu masomero amalungi kirungi era si kibi wabula ate era tebafunayo biseera kubayamba kubateekateeka babeeka ebintu byebakola ewaka abaana bye beenyigiddemu babeeka amasomo g'ensi ge bafuna bwe bawummula babeera ku tivi ziri ennene ne firimu ez'abazungu abaana bakulwa okuva obuto nga balaba katyuni ez'ebbeeyi ensi y'abakatyuni <laughs> nyangu nnyo bw'ayagala okuva emmengo okutuuka e kampala abuukawo bubuusi oye katyuni bw'ayagala emmotoka efuuka bufuusa amangu ago ye n'agiyingira ne tuva buto nga tuteekateeka abaana nti ebintu byangu nnyo nga bwe babiraba mu katunes so nga ate ensi mu butuufu si bwekyo bweri kino nkiruddeko kubanga kikulu si kirungi nnyo kubonaabona nansimbi nga n'omwana wo tamanyi gye ziva nabw'ozikola n'ozireeta n'ozimusigamu no wabula ate n'ototwala buvunanyizibwa kutunuulira nsimbi zo gyezozitadde nakuteekateeka kulaba nti zivaamu ekyamakulu ekyo kyolina mu bwongo obwo gwe bweoba oweerera omwana wo oyagala abeere bulungi naye ate ebikolwa byo tebimuteekateeka <clears throat> bw'asaba essimu ng'ogimuwa bw'asaba ki ng'okimuwa omwana akula takaluubirizibwamu mu bulamu bwe ngaera bwe yali katyuni ng'amulaba kuba tezikaluubirizibwa okubuuka obubuusa okunoga ekibala ebuuka bubuusi kubanga boobulamu bwayo bwangu gwe mugigi gwe tulimu ogujjudde okusoomoozebwa era ogutwetaagisa okukola ennyo nga tetukola bukozi kuwa baana baffe birungi wabula nga tubateekateeka okutegeera ebyo ebikwekeddwa emabegawo ebirungi buli kintu kyetulaba kyekisiikirize kyekyo kyetutasobola kulaba gwe awuliriza oli kisiikirize kyekintu ekitasobola kulabika katonda yekka yakimanyi bwe kifaanana oba oli awo gwe mwoyo gwo tebagulaba balaba ggwe kale tuteekwa okujjayo biri ebifuula abaana okubeera abantu ab'obuvunanyizibwa abakimanyi nti osobola okweresa kino n'osobola okuteekateeka kiri abakimanyi nti ebirungi birungi naye babikolerera mu mazima abakimanyi nti okuyisa okuyitawo amangu si kyekitegeeza okutuukayo amangu bweoba oyagala okutuuka amangu tambula wekka naye bwe bweyagala okutuuka ewala tambula ne banno mukutambula n'abalala mubeeramu obugumiikiriza mubeeramu ennono ez'enjawulo eziteekateeka omuntu okutuuka ewala beeramu okwewaayo obulumi okweresa n'okukkiriza mu kiseera ekyo obeereko mu mbeera enyigiriza ate oluvannyuma obeereko mu mbeera esaanidde kyetuva tweteekateeka nga tweyisa mu mbeera olumu ezinyigiriza si lwakuba nti tetusobola kuzivaamu wabula abantu betutambula nabo babeeko bye bayiga n'okumanya nti olugendo lubeera luwanvu era lulina emitendera mwe giyita waliwo etteeka ly'ebyenkyukakyuka law of change erigamba nti buli kintu kyonna ku nsi kikyuka ekintu kyokka ekitakyuka lyetteeka eryo kubanga ne bwewanaayita emyaka enkumi bbiri lyo lijja kusigala ligamba nti ebintu byonna bikyuka deera otudde mu dduuka enkya tojja kusobola kulituulamu leero ovuga takisi eyo enkya oba olwaleero olweggulu oyinza okulekerawo okugivuga leero ogenda okukola eyo eh, gyogenda okukola naye ate enkya oba leero oyinza okukoma okukola ebintu byonna bikyuka wabula naawe oteekwa okuba nga olina obusobozi okutambula n'enkyukakyuka eyo mu baroma essula ndowooza bbiri olunyiririrwa kumi na bbiri ndowooza naye ndoozira kyekyo sula bbiri olunyiriirwa kumi nebbiri lutukugira oba lutujjukiza obutatambula obutakkiririza mu nsi kyebeegambye nnyo wabula okutambulanga n'enkyukakyuka nga tuzza obwongo bwaffe obujja be not conformed to this world but rather be transformed by the renewing of your mind okuzza obujja obwongo bwaffe kale bano nabo babirengera tulina okutambula nenkyukakyuka nga tukimanyi nti ebintu byonna bikyuka kyebategeeza okwewaayo mu mbeera gy'olimu kwe kukkiriza embeera z'olimu okukufuga abantu b'owangaala nabo ebintu by'obeeramu obulamu bwo okusoomoozebwa okwoyitamu olwaleero nokkiriza nosalawo okubeera omuddu wembeera gyolimu abamu obasanga nga muddu wa butasoma teyasoma kyokka ate tayagala kunoonya kutegeera abala nobasanga muddu wa byakunywa bino ebinywebwa olinga muddu wambeera ndala ng'alwawo okufuna akadde okuzza obujja obwongo bwe njagala okutunula ebintu bisatu ekisooka bakiyita faith ekyokuli bakiyita choice ekirala bakiyita desire amasiga asatu okutuula entamu ey'obuwanguzi essiga erisooka kukkiriza essiga eryokubiri kulondako essiga eryokusatu bwagazi okukkiriza kyekintu ekiraga ebintu ebisuubirwa ate obujulizi bwebyo ebitalabika tyebintu byonna byetukola oba byogenda okutuukako okusooka olina kusooka kukkiriza awatali kukkiriza wali tosobola kugenda china kusuubula awatali kukkiriza wali tosobola kusalawo ekyo kyewasalawo kyonna nosobola okukola ekyo kyokola era bwobanga olina kyokola wabula nga tokikiririzaamu era tekirina gyekigenda kulaga empaji eyokubiri oba esiga eryokubiri kulondako ensi etuwa ebintu bingi mu bulamu netulekera omukisa okulondako fe kyetwagala okutambula nakyo era okusalawo kukwo okusalawo kukwo okulondako kwebyo byonna ebikuwereddwa kukwo gwosalawo nti onootegeere oba totegeere gwosalawo nti bino birina amakulu oba tebirina makulu gwolondako kukutegeera oba gwolondako okusigala mu mbeera mwoli gwolondako okulowooza nti ensi wagimalayo watuuka oba gwolondako okumanya nti okyali mu lugendo otambula bwoba olina obusobozi obukola emitwalo ataano ke kabonero akakulaga nti ate olina obusobozi obukola ebukadde butaano singa oba otegedde bwotuuse wano kwataano n'oyongeramu bwongezi osobola okumanya lwaki abantu basukkawo abalala abalala nebabakwe bakoma esiga erisembayo nagambye obubeera bwagazi obwagazi ye munyenye yaffe ey'omunda etukuuma nga tutambula okusobola okutuuka gye tulaga abasajja abasuubuzi babagamba nti omulokozi azaaliddwa malayika n'abagamba nti bagoberere mu munyenye olwokuba bayibuli kitabo kitono bweba osazewo kukisoma awali ebigambo ebyo osomerawo eddakiika ttaano n'osoma olugendo olwo lwonna n'olufunza era n'oluggala n'olukomekkereza mwattu olw'okuba abantu bamala eddakiika ttaano okulusoma balowooza nti era lwali lumpi bwe lutyo wabula mu kuteeberezera mu kulowooza baakoowanga era oba oli awo abamu kubo baali bajja nakukoma mu kkubo baddeyo kubanga lwali luwanvu batambulanga nga tebatuuka kubanga singa kwali kumpi n'abaali banoonya omwana oyo baali badde basobola okumutuukako mu kiseera ekyamangu wabula waali wala mwalimu okwewaayo okulumwa okugumiikiriza ate okukkiriza okusigala nga batambula wakati mu kusoomoozebwa n'okukoowa mmanyi nti batuukako ekiseera ne bakoowa nga baagala abamu baddeyo wabula nteebereza bye banyumyanga oba oli awo ng'omu kuba abagamba nti tweweeyo tutuuke wali emunyeenyi bwe tunaatuukawo nga taliiwo kale tunaddayo naye baatugambye tutuuke wali emunyeenyi ate nabo buli lwe baatunulanga nga bagiraba buli lwe batunulanga nga bagiraba okutuusa lwe beewaayo ne batambula ne batuuka weeri mu bulamu bwo kiki ekitambuza okwagala kwo era emunyeenye eyo mu bulamu eriki ekizibu kyaffe abasinga obungi si kuba nti emunyeenye zaffe ziri wala nnyo tetusobola kuzituukako wabula ziri kumpi tuzituukako mangu omuntu anoonya okugula eggaali eno eggaali maanyi ga kifuba n'omuntu anoonya okugula ennyonyi banjawulo anoonya okugula ennyonyi akimanyi kigenda mwetaagisa okukola ennyo okugumiikiriza okwewaayo ekiseera ekinene anoonya okugula eggaali kiyinza obutamutwalira myezi mukaaga bw'aba yeewaddeyo waliwo omwana akedde ku makyago olwaleero yasuze mu kigoma anoonya enkumi ssatu ez'okulyamu ekyemisana era ekirooto kye ku ssaawa zino kya nkumi ssatu birooto byabwe bimpi nnyo nti ne bwe batunulya emmotoka eyisaawo obuwumbi tebaagala na kulowooza kikigirimu tebaagala na kugimanya ekirooto kye kya nkumi ssatu kulya ekyemisana kya leero agenda kukeera ku makyayimbe agule obwongo bubere nga bukola butunulira anoonye gwananya kulo oba gwanabba zinaaba ziwera saawa satu ngaalina gwanyakudde oba gwabbye ngaanyakudde enkumi ttaano olunaafuna enkumi ttaano ngaddayo mu kigoma ng'awummula kubanga ekirooto kye abeera kituuseeko ebirooto byaffe n'ebiruubirirwa biwanvu wabula wateekwa okubeerawo ebintu ebijja bitukuuma okubeera nga tetuva ku mulamwa tetukoowa ate tusigala tuwewaayo okusobola okukola ekyo kyetuteeka okukola abantu abalina ebirooto ebimpi baagala embeera nyangu kyova olaba nti n'ebintu baagala byangu be basajja bali ababiri aboogerwako baali balina gye bava omu nasirituka nagwa mugunya nagezaako okuvaayo nga tasobola ne mukwano gwe nagezaako okumuyamba ne bigaana nadduka mukwano gwe nadduka namugamba agumiikirize agende anona omuguwa ajja asobole okumugjayo wabula oli emisinde gye yadduka gyali mingi nadduka nafuna omuguwa ajja yenna aweekeera akooye agenda okusanga ate nga mukwano gwe yavuddeyo dda ali waggulu n'amubuuza ate wavuddeyo otya kubanga yamusanga atunudde wansi mu kinnya kyeyava amulaga omusota ogwali gugudde mu kinnya omusota bwe gwaga okusooka yali alemereddwa okuwalampa ekinnya ekyo naye omusota bwe gwagwayo yawalampa n'avaayo abantu abasinga balinze emisota egyenjawulo okugwa mu binnya mwe bagudde basobole okuvaayo ye musajja oli eyayina embwaye yaboggoleranga mulirwana buli lweggulo ng'akomyewo ku luno teyamuboggolera wabula agenda okuyita ku kabalaza ka mulirwana ng'embwa eryawo eringa endwadde ng'evaamu n'amaloboozi kyava ayita mulirwana n'amugamba owange embwa yabadde ki nti yatudde ku musumaali nti e etudde ku musumaali ne gugivumita nti egujiyingidde nti ye lwaki teguvaako nyiniyo n'amugamba tennafuna bulumi bumala abantu abasinga temunnafunayo mbeera ebatuusa mu mbeera erina kubasobozesa kukyuka ebiseera ebisinga obusobozi bwaffe bugaana okuvaayo kubanga tuli mu bulamu obwangu oba twetadde mu bulamu obwangu bakiyita comfort zones naye bwe tweteekako mu mbeera ez'okusoomoozebwa ne tusalawo okwefiiriza n'okuwulira obulumi ne tusalawo okwewaayo n'okukola ebyo bye twagala tusobola okutuuka tulina kweyisa nga baana bato omwana omuto bw'oba omukutte ye tayagala kumanya nti asobola okuva mu ngalo n'agwa bw'aba yeesika okutambula okukunukkiriza kyayagala abeera akimanyi ye muli akimanyi nti ali seefu kitegeeza ebintu byonna byakola yaabikola bukozi obuwanguzi tebusobola kukakkanya sitandadi zaabwo sitandada <laughs> sitandadi tebusobola kukakkanya mutindo gwabwo gusobole okwenkanankana entegeerayo n'endaba yeeyensi ffe tulina okuwanvuya omutindo gw'entegeera yaffe tusobole okubaako bye tusobola okukola bwe tutakikola tetulina gye tusobola kulaga njagala okuwunzikabwe nti <clears throat> nga bwe twagamba sabiiti ewedde mukusobola okutuuka gye tulaga ekisooka ojja kuwulira obulumi bujja kubaawo ojja kutuuka ekiseera ekyagala okuwanika kubanga newe bukeeredde olwaleero wawanise lwaki ekyakuwanisizza bulumi okusobola okutuuka gye tulaga tugenda kwekanga nga tufiiriddwa emikwano kubanga si buli muntu mu nsi nti oteekwa okumwagala baagale nga katonda bwe yalagira nti fe bonna tubaagala naye si buli muntu mu nsi nti ateekwa okukwagala n'okubeerawo bw'olaba nga tasobola kulaba kyolaba nawa gy'olaga kite ekyomanye nti ekyo nkivuddeko tujja kusanga abantu mu kkubo batumalamu amaanyi oba oliawo nga batusaba tulekere awo tukoowe kubanga nabo bakoowa oba oliawo nemikwano gyo gyakugambye omala ki obudde bajja nokukyawe watali nansonga kubanga olina gyotambula okulaga ojja kutuuka ekiseera webuusebuuse ate nkubuulira n'okugwa ojja kugwa ekigwo si kimu si bibiri naye singa tokoowa era singa towanika ku nkomero yabyo nojja kukitegeera nti ebigwo walyoka n'obigwa success or greatness is never given it is and teri musajja akolera musajja mulala teri muntu akeera kumakya n'akuwa buwi oteekwa okuba nga otaddewo embeera ekuweesa togenda kukeera ku maky otuuke ku kyoyagala mangu ago oteeka okuteekawo embeera ekusobozesa okutuuka ku ekyo kyoyagala tweweeyo tusobole okukola bye twagala tulumwe tugumiikirize tetupapa kufuna bingi mu kiseera kitono wabula tufune essanyu ery'olubeerera kubanga ne katonda gwe tusinza yalina obusobozi okutonda ensi mu lunaku lumu wabula batugamba nti yagitonda mu nnaku mukaaga obanga naye omusukkulumu eyatonda ensi eno n'eggulu nannyini bintu byonna eyasobola ggwe n'okukubumba mu lubuto lwa maama wo n'okula okutuusa ku myaka egyo gy'owezezza bw'abanga yatonda ensi mu nnaku mukaaga nga yalina obusobozi okugitonda mu lunaku lumu oba mu ddakiika emu kabonero akatulaga nti ebintu byonna bitwala ekiseera kobe n'amaanyi agafaanana gatya kobeere ng'olina obusobozi obwekkana butya kigenda kukutwalira ebiseera kigenda kukutwalira obulumi okwewaayo okugumiikiriza okumalirira n'obwagazi okusobola okutuuka ku kyoyagala tunoonye okutegeera nga bwe tunoonye ensimbi njagala okubeebaza abatuuliriza mwebala okuwuliriza puroguraamu eno njagala okwebaza igaval igagonzag egomba dungu bosico egomba kakoza matiya empambire rwebuga makanika wa radio mukibinge sebo webala okuwuliriza sikiranda stanley gavali saalongose lubidde eh, salongose lubidde peter ewabigalawo mutyana mwebala okuwuliriza n'abantu mwenna ab'enjawulo omusebo omubejja edith namarwa webala okuwuliriza n'abantu bonna abalamba agala nnyo